creiva en uo. Ciel turmenta cae teda, la moderna homo sentas la ne libervolan nenio faradon. Set novae studajoi montras, che en uo estas pli bona gia reputatio, ciu jen ca jen forrevasin el la ciutago, tiu farigas pli creiva cae sub certae circonstanzoi, ec pli productiva. Unu el la plei conatai anectotoi de la historio diras, che la matematicisto cae fisicisto Isaac Newton, en la jaro 1660, en la giardeno de sia gepatra domo, en la nord-angla Woolthorpe, sidis sub pom arbo, cae pensadis, ciam subite pomo mal fixigis de la arbo, cae falis grunden, antau liai oculoi. Newton demandis sin, cial la pomo ciam falis verticale, cae ne flanken, au supren? La causo do devus esti, che la tero altiras gin, li supposis. Ien teso, ciu metis la basan stonon, por lia teorio de gravito. La demando nun estas, ciu Newton estus ecavinta tiun ideon, ancau se li ne estus dormetinta sub pom arbo, sed preleginta ce la Universitato de Cambrigio? Estas multai aliai exemploi pri intelectuloi de Albert Einstein gis René Descartes qui dum faso de enuo au sen de farigis a parte creivai esploristo credas che malanta utio cashigas la tiel nomata revo cerbo Cetio tio temas pri reto de cerba regionoi qui jus dum nenio farado estas activai kai nur tiel ebligas la sen impulsan pensadon do ien ca ien for revas sin el la profesia ciutago, el dom mastrumado cae educae tascoi, tiu pli facile capablas pensi trans angulon, tiu capablas solvi problemoin, cae exemple plani ancau la propran estontetson. Tamen existas problemo. La ciferece retigita mondo appena lasas ancora spatson, por sen occupa estado. Ciu libera momento estas plenigata de activezzo. Ni prenu la exemplon de metro. La matena veturo al laboro ofertas cutime multe da ocaso por revado, sed appena iu grand urbano usas tion tempon. Por occupi sin, commutanto i anstataue e prenas la telefonon controlas ricevita in ret messaggio in au interrete scribe babilas accepti la enuon farigias pli cae pli mal set giuste la video platformo youtube e bligution ti el nomatai asomoro filmetoi attingas intertempe miliono in da alclacoi cae tio ocasas, quancam ili estas ectormige tedai. La youtubistino Laura Lemurex exemple ne faras ion alian ol proseti per nailoi au penicoi microfonon. De siae sequantoi si estas supershutata de laudoi protio. Tre pic scribas unu el ili, mi shatas rigardi tion quam cam sonas paradoxe, la asomoro tecnico, ma longe por autonoma sensora meridiana respondo, povas conduci la stressatan homon sole per monotonai movoi cae bruetoi al profunda interna tranquilo, cae ec al corpe sentebla pic-piccado, cae tio povas ancao inclusivi revoin. Tiel montrigias, che en uo capablas efici pli ol conducinin al freneso. Do estas pardoninde, se vi en la metro au en la attendo ciambro de dento curazisto, au dum la auscultado de citiu son articolo, dum momento fordormetas. Eble via ecavas vere bonan ideon.